Eta xaju, bon, ba, bagenak izun etzateki hobinin aiza horten, eh, COVID horreki. Uh, Mariuski, bon, eh, Espainiat beti gorten dizugu asui uh, hoita bi mil asui egiten dizugu hor uh, urte hatxarri horten. hama sortzi mila ajuntutzu Espainiat eta eh, lau mil igantxeik ekin dizugu uh, uh, gu emerkatian, Frantzian eta Europa osuan, bon, beti usatu bezala, xaxu hoi ez duzu guetako hobena, zen eta asui ehaiti eh, eta xaltzi esusenka hor mauleik ez duzu haiz xaxu huntan um, Espainian eta eh, Frantzian aldetik eta beste eh, Europako estatu hoietan ez duzu kostuma handik asui uh, jateko, sasu euh, hortan, ordin beti mer, duzu merkatu nausia, eta malebuski uh, aurten uh, ez dakit COVID-en estakuia den ez edo arrazuik uh, ez dizugu sobea, mena COVID-e beti haipatzen dizie, uh, igan urteko berpresiuk ez dizugu txekia harizan, presio txipitututzu uh, dependizien dizu ze haste haipatzen dugun, kajik uh, berrogei bat zantimaz edo berroita hamar zantimaz presioak apaltututzu e, egan urti esu egiten bada. Ordin boa, erraiten duk Espainiako merkatia tipitzen haidela eta haipatzen zunean e, hasi gabe E, be esperantza zinera alde juntan be, heben Euskal Herrin eta Frantzian emendatu zera egu berriz, ordin emendatu da? Be finalinez, parce que merkatu handien aduzu jate txeki, jate txekin, eta hor uh, abentin uh, e, zerratze horreki, COVID horreki. finalin, uste ginizun uh, zinez apaltuko zela asu salmentoi Frantzian eta horat, finalin hain batetan etxekit txekit dizugu, eta tea mini bat izan duzu, um, ena male guzki, uh, ez uh, Espainiako merkatu horren uh, beste bide bet, edo beste salmen bat zamaiteko, beti behar dizugu bortxaz uh, Espainialatik hori han

momentun, eta egiten badugu parte bate Frantzian eta beste Europako erresuma hoitan, eh, ez uh, duzu aski presioan uh, kambiazteko. Eta azken galtzo bat, eh, nul ikusten duk ondoko hilabetik pentsatzen duk presiuk arremendatuko dira, nula merkatian nuat izanen da. Uh, ni lotxanuz hale uh, presiuk jaitsiko dira Eh, uste beno jabo, Espainian, eta urtailane frantzia eh, Frantziako eta europa merkatik eh, ez duzu sekulan hun besta hoitaik landa ez duzu despedida handik uh, justut jatetxik zerratu ipatia, hori bon, duda handi bat itzu hortako eta geho behar dizibeti baik izan, nik pentsatzen dite zabaltzen badi arra txik eta sasur hun bat egin mena Mm, ez dakit eh, nuiz zabaltiko dien. Hau hauz urtailun da jortan edo, edo bantailan, mena basko kopu eh, nahi gintiketzu zabalik ikusi.